بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهن إلا ما جعلته سهنا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru njega hvalimo zbog savršenosti, zahvaljujemo mu zbog savršenog gospodarstva, zbog svega što nam određuje, zabranjuje i naređuje, od njeg pomoć, oprosti i uputu tražimo, jer je uputa najveća blagodat i najveći je manet, odgovornost. I znamo da onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi napravi put, tome nema zablude. Ako ga Allah pravedno u zabludi ostavi, tome nema upućivača ni pomagača. Zato svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini je i nema sudruga. I da je Muhammed sallallahu anehi ve sallam Allahov rob najbolji i njegov poslanik najbolji i posljednji koji je dostavio objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala u vidu Kur'ana, sunneta i njihovog pojašnjenja i potvrde ispravnog razumijevanja kod ashaba. A zatim nastavljamo sa komentarom vasitijske akide koja govori o najbitnijim stvarima koje musliman treba i u koje mora vjerovati da bi bio od onih koji su upućeni, da bi bio na putu koji vodi ka džennetu i Allahom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu, a većina ovih knjige govori o Allahovim osobinama, tako kao što ćemo ako Bog da dokazati malo kasnije, a već sam govorio o tome i ranije, ovo su od najsevapnijih dersova kojima čovjek može prisustovati. Prošli put smo spomenuli, ukratko rekao sam da će se vratiti na to, a to je rečenica u kojoj šeh kaže وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّا بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفِي وَلِثْبَاتِ On je, kaže, savršen i daleko svake mahane manjkavosti i sa stvorenjima sličnosti, a sve to znači subhanallah. on je subhanahu sastavio, spojio u onome čime se je opisao i kako se je nazvao između negacije i potvrde. Šta ovo znači? Da Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o sebi, kad se predstavlja stvorenjima, htijući da oni ga spoznaju kroz njegova imena i osobine i kroz njegova dijela. A to su načini kako se Allah predstavlja stvorenjima. I to su tri stvari iz kojih ehli sunna wal džama'a razumije i izvlači Allahove osobine. Prvo je ime, jer svako ime ukazuje na osobinu, fa esemija, ili onaj koji sve čuje je ime, a znači da sve čuje, to je osobina. Drugo je osobina koju on subhanu tada spomene, a ne izlači se iz svake osobine ime, i osobina ima više nego imena u Kur'anu i sunnetu, direktno da se opiše nekim opisom. I treće je dijelo koje Allah subhanahu wa ta'ala obavisti nas da čini. I to djelo ukazuje na osobinu, da on to radi, da on ima tu osobinu. Kao što je spuštanje na ovo zemansko nebo, pa je njegova osobina da se spušta onako kako njemu doliko i to je savršenstvo, mi ne znamo kako, mi možemo zamisliti i pretpostaviti, ali samo znamo da je savršeno, kao što je uzdizanje svojim bićem iz nadarša. kao što je davanje i drugi stvari upućivanje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ima osobinu da upući. Jer se oko imena Al-Hadi razilazi u ono leme ispravne, Allah najbolje zna da je to nije vjerodostojno, da mu je to ime, onaj koji upući. Ali osobina sigurno jeste. Jer Allah na više mjesta u Kur'anu opisuje sebe kao onoga koji upući. I to misliš. Dakle, to su tri načine. Iz imena, osobina i dijela izlačimo izvodimo, saznajemo Allahove subhanahu wa ta'ala osobine. Opis Allaha subhanahu wa ta'ala, to znači osobine. On se opisao dijelinično. I nije sve o sebi rekao. I puno o sebi nije rekao. I nešto je zadržao u gajbu i nikoga nije obavijestio. Nešto je spomenuo nekome od svojih stvorenja. Nešto će ljudi saznati više na sudnjem danu i u džennetu i u džehennemu ko bude Nešto će poslanika Allahu alejhi ve sellem nadahnuti, nadahnuti kad bude tražio veliki šefa, a da počne suđene pa će i on imati nove imena i osobine, nove opise kojima će Allaha veličati pa će mu Allah dovoditi. Kao što je opisano u hadisima. Ali od onoga čime se Allah subhanahu wa ta'ala opisao, Allah pri svom opisu lično koristi negaciju i potvrdu. Pa mi, ehli sunnet vel džemaat, Allahu potvrđujemo sve ono čime se Allah opisao. Bez negiranja ili ne do Allah prepravlja na koji neki tevil za ovog tumačenja, nije tumačenje, nego je iskrivljivanje, ili poređenja sa Allahom, sa, Allaha sa bilo čim i kim, ili kakvoći određivanja, jer te stvari su nepoznate, i nije potvrdio Allahu njegov govor onaj koji ima nešto od ovih stvari pri sebi. Nego vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala savršen i potpuno svemu. I opisan mnogobrojnim osobinama i nazvao se mnogobrojnim imenima koja ukazuju na osobina i mi u svaku od njih vjerujemo da je ona onako kako savršenom doliku je, to je savršena. I vjerujemo prije toga da je istina ono što je parola Ahli Sunnata Val Džema'a, da temelj ajet u Kur'anu gdje Allah nije na dvije rečence spomenuo, nego baš u jednoj, da nam kaže da je moguće da se to dvoje sastavi i da to jedno drugo ne isključuje. Lejse ke mitlihi šej, vahuva se mi on besir. Njemu ništa nije slično, a on sve čuje i vidi. Pa možeš potvrditi da čuje i vidi i sve druge osobe, osobine, bez koliko god ih znaš, pod ovim uvjetom. Da vjeruješ da njemu ništa nije slično. I zato koliko god osobina i dijela da potvrdiš, makar i ljudi imali onako kako njima doliko je ta dijela ili te osobine, to nije poređenje. Jer ti prvo vjeruješ da Allahu ništa nije slično, a onda potvrđuješ sve ono što je Allah sebi potvrdio. I zabranjeno je negira. I zabranjeno je neispravno tumačiti bez dokaza. Reći Allah je riječju jed ili ruka, htio moć, pomoć, darivanje, nešto treće, četvrto, peto, je da bi mi rekli da je Allah htio nešto drugo suprotno onome što je spomenuo, moramo za to imati dokaz. Pa ako imamo dokaz, to se zove tefsir, to je tumačenje. To je ispravno. A ako nemamo dokaz, onda je to iskrivljivanje, makar ga oni zvali tevil, što isto tako u nekim izvorima ili nekim situacijama znači tumačenje, tefsir, zato su koristili taj termin, ali to nije tefsir. To je prepravljanje. To je neudu billah Allahu pametovanje, do, do, do, do, Allaha da ti kažeš ne, ne, ti se izrazio tako, ne odobila Bože, a znači ovo ili ono. To je krupno, to je opasno. Međutim, mi također Allahu subhanahu wa ta'ala negiramo neke osobe. I šta sad? Četiri, pet drsova, koliko sam držao, sve govorio, ne smije se negirati, ne smije se prepravljati, sad idem kažem negiramo. A imamo li mi pravo da negiramo nešto Allah? Kad već smo naučili kroz dva dersa makar u naslovima da moramo da vjerujemo Allahu kao što vjerujemo Allah. Imamo li mi pravo da nešto negiramo? Samo s dokazom. Mi negiramo ono što je Allah sebi negirao. Što mu je poslanik sallallahu sallam negirao. I to je vjerovanje Allahu. I to nije neispravno. Jer onaj koji ima sve potpune osobine, ako mu se desi da neko pripiše, a on je sve znao, on, znao, on je znao da će biti ljudi koji će mu pripisivati negativne osobine, pa je unaprijed negirao sebi slično sa svim stvorenjima, sva stvorenja su nepotpuna, manjkava, negativna. I detaljno je u nekim situacijama pojedinačno negirao neke od negativnih osobina koje je savršeno nedolikuju. Pa mi imamo pravo na osnovu opštih pravila da negiramo sve ono što se kosi sa savršenošću. Allah već se nije potvrdio onako kako njemu dolikuje. Nije tu naš razum mjerilo, nego imamo ono što je potvrđeno, imamo ono što znamo da je sigurno negativno, jer imamo pravilo kojim se bi Allah negirao takve stvari, pa na osnovu tog pravila negiramo. Pa svako zna da nema stvari koju Allah ne zna. Da te neko bilo ko pita zna li Allah to i to, ti ćeš reći zna. Može li Allah nešto da ne zna, ćeš reći ne može. Ne trati za to dokaz, hadis, u kojem se spominje nema ništa da Allah ne zna, nešto to mislično. Jer imamo ime da Allah sve zna. I osobinu da Allah sve zna imamo da Allahu ništa nije slično. Kao pošto stvorenja ne znaju, sve znajući zna. I najveći će na mnogo drugih primjera. Pojenta je da Allah kada je sebe opisivao, potvrdio sebi što je htio da potvrdi. Ima još se osobina koje mi ne znamo, ali on nas obavijesti o nekim osobinama. I mora mu se u tome vjerovati. I negira sebi neke stvari, neke općenito, a neke pojedinačno spomenuo iz razloga. S tim da kuransko-hadijski način, metod u negiranju i potvrđivanju je na sljedeći način i to je pravilo Ehle Sunneta. Ne zato što smo mi nešto izmislili, nego zato što tako u Kur'anu stoji. Ko čita Kur'an, čita hadise, naći će. Allah pojedinačno potvrđuje mnogobrojne osobine. Najčešće a općenito negira sve negativne ili više negativne osobine. Dakle, ne, vadi, ne bavi se puno, često, pojedinačnom negacijom svake negativne osobine, nego koristi metod puno potvrđivanja pozitivnog i a, malo spominjanja, a ne malo negiranja. Malo spominjanje negativnog koristi opšti termin koji pohvati puno negativnosti kojima negira. Pa kad kaže njemu ništa nije slično, sve je mahana negirao. Sve manjkavosti je negirao. I svako stvorenje ima neku manu i neku manjkavost, ima neku granicu do koje ide, koju Allah postavio. Ali u nekim situacijama Allah subhanahu wa ta'ala iz razloga šarijatskih, iz mudrosti kojom poznaje i kasnije praktične potvrde koja se pokazala, potrebe koja se pokazala među stvorenjima kad su svašta izmišljali i njemu pripisivali, on subhanahu negira neke pojedinačne stvari. I to je i kod ljudi normalno kad bi samo razmislili. Suprotno onim kelamistima koje smo spomenuli prošli put, koje ja volim naziva filozofima, iako ono nije filozofija što oni rade, ali su im šehovi i preci u tome ne Kur'an i Sunnet i Selef, nego filozofi, od njih su pokpili tu metodu. Oni, kad opisuju Allaha, kad govore o Allahu, puno negiraju, a malo ili nimalo potvrđuju. Pa u definiciji gospodara svjetova savršenog, Mi kažemo ko je Allah, Allah je savršen i gospodar koji jedine služe da bude obožavan. To je definicija. Što podrzma da je postoje to i da ima biće koje je savršeno, da ima osobine savršene, da ima imena kojima se nazvao, da radi dijela gospodari, što podrazumijeva da stvara, upravlja, određuje sudbinu, kažnjava, nagrađuje i tako dalje. I da on mora da mu se svaki ibadet čini. To kad se tumači ide nadaleko. Kad pitaš njih ko je Allah, kaže Allah nije gore, nije dole, nije lijevo, nije desno, nije unutar svijeta, nije van svijeta. Nije cijelina jer cijelina iz dijelova, nije dio, jer, jer dio podrazumija druge dijelove, ne može se rastopiti, ne može se sastaviti, ne može ovo, ne može ovo. Pa ko je, šta je? I onda neki stanu, ne smiju ništa da kažu, šta god kažu ima nešto ko stvorenja. A neki kažu ono što ih razum nije otjera da more utvrditi pa kažu Bog ima i postoji, Bog je jedan, nije rodio niti je rođen, Bog ima htijenje, čuje, vidi, pa se zaustavi neko na 5, 7, 14, 21, 50, -tak. ali ima neku granicu, neka pravila, šta smiju potvrditi, kao da se boje potvrditi. Istina je se boje potvrditi. Sa strahom pri, prilazi. Pa kada im kažeš zašto negiraš drugu osobinu, tu koju nisi potvrdio. Kaže, zato što je imaju i ljudi, na primjer. Pa ako bih ja potvrdio tu drugu osobinu, uporodio bih Allah stvorenja. A je li to bogati ljudi ne postoji? Postoje. Pa gdje onda negiraj neudu bila Allah postaje, ne smiješ. I ljudi imaju postojanje, ljudi čuju, ljudi i vidu, vide, ljudi imaju htjenje, volju i tako neke druge stvari koje su neki od njih potvrdili. Pa je pravilo kod ahli sunnata od džemaata općenita, detaljna, pojedinačna potvrda u većini slučajeva, a opšta negacija, osim kad zahtjeva tako. I Allah je subhanu ta negirao neke sebi stvari kad treba i kad mu se pribiže nešto što nije ispravno. Za razliku od njih. Također je pravilo da ono što kažemo u imenima moramo reći i osobinama. Ako vjeruje u imena, mora nužno da vjeruje osobine. I nije razumski vjerovati u ime koje Allah, kojim se Allah nazvao, koji je sadrži osobinu i ti je razumiješ na arapskom jeziku i nećeš da vjeruješ. To vjeruješ Allahu do pola, nećeš od pola. I nije razumski, a pogotovo ne šarijetski, da potvrdiš određeni broj Allahovih osobina, pored imena. I negiraš makar jedne ili jedan broj Allahovih osobina, i straha da ne uporediš Allaha sa stvorenjima kad znaš da se Allah, da Allah nije sličan ničem. I kad znaš da ono što si potvrdio ima pri nekom na stvorenja, ali kako njemu doliko. Pa kad ih pitaš kako ste potvrdili ova pojedinačna svojstva koja ste potvrdili, kažu kako Allah dolikuje, a ovo ljudsko je kako ljudima dolikuje, i životinsko je kako životinima dolikuje, ne znam ja, neživoj prirodi. Pa kažem isto tako, bez imalo straha, bujrom bismillah potvrdi ostalo. Jer moraš Allahu vjerati, to je Allahov govor. To je poslanikov govor. To nije nešto što možemo, hoćemo, nećemo prihvatiti. Ne boj se. Isto tako potvrdi ispuštanje kako Allah od velike, ne mi možemo zamisliti. Svi ljudi kako zamisle nije tako. I uzdizanje, ne znam nija šta, ali znamo što znači uzdizanje, znamo što znači ispuštanje. I znači ne potvrđujemo. Kad hoću potvrđujemo da postoji samo je Allah zna, mi je negiramo. lako. I je kao što si potvrdio ono što, se, što je sebi Allah potvrđio, nekih osobina potvrdi ostalo. Isto tako negiraj Allahu samo ono što je sebi negirao. Ne smiješ negirati više ni manje ako nije u skladu sa onim opštim pravilima koje Allah negira. I nemoj puno da negiraš. Nego onako kako se Allah opisao, mi trebamo da ga prihvatimo, shvatimo, razumijemo, ono njegovo spoznamo i da tako i mi koristimo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u rijetkim situacijama pojedinačno negira neke stvari. Zato što za njima ima potreba, ne da Allah ima potreba za ničim, nego se desila potreba u pojašnjenju propisa. Dravili se ljudi koji su suprotno tome rekli. Pa raćemo večera se ko Boga kulhu vallahu ahad, gdje Allah negira da je rodio ili rođen. Što? Zato što se ljudi došli i rekli da je Bog rođen. Ne uhrbjeno. I da ima sina. Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu kaže وَمَا مَسَنَا مِنْ لُبُوب kad je obavijestio nas da je stvorio nebesa i zemlju u šest dana, kaže, nije nam, nismo osjetili ni malo umora. Ni nam prišao umor. A to što su neki rekli sedmog dana se odmaro ne uzabila. Imala potreba za tim. Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa hum yakfuruna bir rahman. Oni ne vjeruju svemilosno. U ime Ar-Rahman. Zato su se javili ljudi rekli mi ne znamo za Rahman. Mušnici Mekije. I tad se dešava pojedinačno negiranje neke stvari. Ime ti primjera u Koranu je puno manje odnosno na potvrživanje. To je bitno da znamo da Ehli Sunnet negira nešto Allaho i tumači neke stvari, te vidi što bi rekli, zato što one ne govore o osobinama. U skladu s arapskom arapskim jezikom sa kontest, kontekstom u kojim je došli ajet ili hadisi, mi znamo da neki ajet, makar liči o početnicima ili nekome ko dobro ne razmišlja, ne shvata, liči na osobinu, nije, ne ukazuje na osobinu. Ili ne ukazuje na tu osobinu, nego neku drugu. Pa na osnovu dokaza šerijaskog, pravila arapskog jezika i drugih stvari, konteksta u kojem je priča došla, mi kažemo, Ehli Sunet kaže, ne, ovaj ajet se odnosi na to drugo to je dokaz u šarijetu, to je obaveza tako, da bi se razumio Allahov govor onako kako on htio da se razumije, kako ga je objavio. I to nije iskrivljivanje, to nije prepravljanje. I šta mi negiramo Allahu, negiramo ono što se, sebi negira. Negiramo manjkavosti, negiramo mahane. Ali sam čini mi se prošli put spomenuo da je bilo učenjaka ehli sunnata val džamaata među selefom koji su našli hadis i smatrali ga vjerodostojnim u kojem stoji da je Allah imao kutnjaka. I oni su to vjerovali zato što je poslanik sam to rekao. I vjerovali su da je to vid Allahovog savršenstva koji svaka druga osobina. Nije bitno koliko te to djelovalo ono čudno, ne shvatam što bi to bilo savršeno. Ko te pita da shvatiš? Ne možeš da shvatiš ko ti kuca iza vrata, ko te zove na telefon dok ne pogledaš. Da shvatiš kako izgleda ona iznad sedam nebesa. Ogromni. Dio komad neba vidiš da pogledaš, ne vidiš cijelo nebo. A ti bi da shvatiš nešto više od toga. Ne tražiš od tebe da shvatiš, nego da vjeruješ, da prihvatiš. Koliko god tebi djelovalo čudno, mi vjerujemo svaku osobinu koja je potvrđena vjerodostojnim sunnetom ili u Koranu spomenuta, da je ona savršena. Da je tako najbolje, najpotpunije, jer to je Allahov opis. Opis jedinog savršenog bića u postojanju. I negiramo ono što je Allah sebi negirao, makar to u nekim situacijama kod ljudi je bilo pravilno, je to kako nama dolikuje. Ispravno ili potpuno, to je kako nama dolikuje, a gospodaru svjetova ne dolikuje čim je sebi negirao. I opet znači i imena i osobine se shvataju i prihvataju onako kako su prenesena Kur'anom i Sunnetom, kako su ih razumjeli ashabi i oni koji su uzimali znanje od njih, takva će skupina biti do dana i nikako se drugačije ne smije intervencati jer je to stvar gajba i samo Allah zna šta je, samo Allah zna svoje osobine i on nas smije obavijestiti onima, bilo lično u Koranu ili preko svoga poslanika koji mu je objavio iste te rečenice i značenja, pa nam je on prenio i mi nemamo pravo tu da intervenšemo na način kako bismo izmijenili ono što je došlo u Koranu i Sunnetu. Nakon toga šeh počinje sa navađenjem jedne velike grupe ajeta odlomaka iz Kur'ana o kojima pojedinačno dokazuje kao primjer. On je iz ovoga htio primjer, ali su od ovoga nastali jako koristi dersovi i knjige. Jer su učenjaci sjeli pa tumačili te ajete. A on je naveo grupu veliku ajeta, šta sve sebi Allah potvrđio Kur'an, da je razumrstan vid, razumrstanih ima osobina tu, imena, stvari. I zatim skupinu jednu veću hadisa, Pa ćemo mi polako krenuti za Allahom pomoć da ovo tumačimo da, kako bismo se što više koristili. S tim da nešto to biti klasično tumačenje. Jer večeras se predviđeno, ali daj Bože da uspijemo, ovaj, možemo makar dio, da se uzme primjer sure Ihlas i Ajdul Kursi. A vi znate da sam Ajdul Kursi ovdje držao kod nas, odnosno u račanici našem ovaj, održenju, tamo odsjeku, u pet dersova. Tako da ne planiram meni detaljno ovdje komentarisati, nego samo primjer ovoga što je što je treba. Da vidimo koliko samo jedno ajeto koji je najuzvišeniji ajet Allahovog knjizi stoji Allahovih imena, Allahovih osobina i kako Allah sebe, sebi neke osobine potvrđuje, a neki neke negira. I tako kako vjernik treba da razumije te stvari. Kaže šeh, nakon što je spomenuo posljednu rečenicu da nema ehli sunet pravo da skreće, niti nema put dalje od onoga što im su došli poslanici, jer je to Allahov pravi put, put onih kojima je Allah dao svoje blagote vjerovjesnika, sitika, šehida i dobrih ljudi. Kaže, وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَسَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاسِ U ovo spada, u ovo navedeno spada, Pa su ulema razilazi da li se ovo odnosi na negaciju i potvrdu samo na ove zadnje rečenice koje sam spomenuo ili na sve ono što smo govorili, a to je da Ehli Sunet vjeruje u Allahova imena sva kojima se nazvao i vjeruje u sve Allahove osobine kojima se opisao i potvrđuje sebi što Allah sebi potvrđuje i negira sebi što Allah sebi negira bez negiranja u smislu nevjerovanja ili pogrešnog tumačenja ili porećenja ili kakveće obrađivanja. I na jedno i na drugo se može odnositi i kaže u to spada sljedeći. Pa počinje sa surom Kun Wallahu ahad. Kaže ono čime se Allah subhanahu wa ta'ala opisao u suri Al-Ikhlas. To je naziv za suru. Al-leti ta'dilu thuluth al-Qur'an. Koja vredi, ima vrednost trećine Kur'ana. Kao što je došlo u vjerodostinom hadisu. I sunet je, braćo moja, jedan od zapostavljenih suneta da čovjek svako večer prouči kulhu vallahu ahad sam. Da se svako večer prouči pored onih standardnih učinja u večernjem zikru, pred spavanje i tako dalje, na vitru i tome slično. Kaže, ono čime se Allah subhano, ili kako se Allah subhano wa ta'ala opisao u suri koja vredi trećinu Kur'ana, palite na nama. Sura koja se zove Al-Ikhlas, vredi trećinu Kur'ana. Poznat je u narodu kao kulhu vallahu ahad. Sura koja nije najkraća sura, a najomilenija sura je među muslimanima, pa pamti vijek. Mnogi nju prvo nauče. I mnogi je najviše u namazima uče. I kad žure i kad ne žure. Nekako im je brže i lakše proći kulhu vallah nego suru Asr koja je kraća ili Keuterina Atajna koja je također kraća. Allah je omilio vjernicima i učinio da jedna tako kratka sura bude teška kod trećina Kur'ana po vrijednosti. Jer govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Povod objave te sure je bilo to da su mušnici neke rekli opiši nam to tog gospodara, ko je taj gospodar? Čak se neki drznuli rekli ja sam taj sin tog, sin tog, sin tog, ko je gospodar, čiji je on, šta je on? Pa je Allah objavio Kul hum ahad. A dokaz da je u njoj opis Allaha uzvišenog, iako je ovo bio dokaz, jer su nekli sifle na rabbe, ko piši na gospodara, pa je Allah objavio, je i poznati hadis kod Buhari i muslima, u kojem stoji da je poslanik sallallahu a nehi veselem poslao jednu izvitnicu ili grupu na Allahov put, manju grupu, i odredio im emira, pa im je on jer to je obaveza emira između ostalog njegovih prava, i imamio na namazima, pa je počinjao, a u jednom rivajetu kod Buharije stoji, počinjao i završavao sa kulhu vallahu ahad. Počinjao ili završavao. Isto ga se izvodi mnogo propisa. Jedan od njih je da nije obaveza u prilikom učenja u namazu po suram, jer on nekad počinjao učenje nakon fatihe, a nekad završavao sa kulhu vallahu ahad. Dakle, šta god uči iz Korana, prvo prouči kuhu vallahu ehad, pa tamo nešto što hoće, što mu Allah lakša omili, ili prouči nešto, pa opet kuhu vallahu ahad, pa onda ide. Pa to bil, nije bila praksa poslanika sallallahu alaihi I nije bilo poznato shabno, pa su neki bunili, žalili, poslanika sallallahu alaihi kad je došao, spomenuo mu tu stvar. Radi nešto neobično. U čemu je također dokaz da insan mora da se da bude ljubomoran na Allahu vjeru i da pita da sazna on s jedne strane i da se boji iskrivljivanja. Da pa poslanik sallallahu anehi ve sallam kaže pozovite ga da ga pitam što to radi. Pa kada ga je upitao zašto tako činiš, kaže li enneha sifetur rahmani wa ona uhibbu an akra ubiha. Jer je to, kaže, opis svemilosnog. Ja že, volim da učim tu suru. Neki ovim dokazuju da se mogu uvoditi novotarije, kažu samostalno je uradio. Prvo uradio tokom objave. Drugo, ashabi su se pobunili odmah, reagovali. Nisu dali novotarije. Treće, njegov odabir da uči šta voli u Kur'anu je u skladu sa ajetom kur'anskim fakra umata jesa. Učite ono što vam je olakšano, što hoćete, što volite iz Kur'ana. Tako da ne je izašao iz okvira šarijeta. Nije ovo nešto novo. Drugo poslanice sam kaže, čili treće i četvrto koje je po redu, kaže dok ti ga ne vidim, da je rekao neki drugu stvar, da je nešto uveo razlog, bio bi osuđen, pokoren, ispravljen. Nego kad je rekao razlog koji je u skladu sa propisom, već opštim, uči šta hoćeš, nije određeno šta i kako, onda mu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavijestite ga da ga Allah za to Da ga Allah zbog toga voli. Jer on voli da uči ajete u kojima su Allahovi opisi, osobine. On vjeruje u Allahove osobine. Pa je dobio potvrdu zbog te kratke sure i lahke koju mi možda nekad, možda nikad u vječnom životu dobijemo. A znači se tek u sudnjem danu. Kaže, koja vredi trećinu Kur'ana, postoje ljudi koji kažu da nema razlike između Allahove osobina i Allahovog govora, i da je Allahov govor sav jedan, i da je to nekakav duševni, usebni govor koji ne je sa zvukom i značenjem koji se ne čuje, ne razumije, nije razgovitan i tako dalje i postoje ehli sunet koji vjeruje da Allah govori onako govorom koji se čuje i razumije i da je to njegov govor i da je Kur'an njegov govor i da je Allah učinio da jedan dio govora bolji od drugoga iako je sve savršeno u smislu nepogrešivo nema slabog govora ali ima do, bodi odbori Pa znamo da je došlo da je Fatiha najvrednija, najbolja sura u Koranu. I da je Ayatul Kursija najbolji ajet u Koranu, dakle bolji od drugih. To ne znači da su drugi loši. I da kul huvallah vredi trećinu Korana, kao što je došlo u hadisu. Ako pa da, da, da to koma, tumače tako da je Kur'an podijeljen na vjerovanje, djelovanje ili propise, i ostale stvari poput priče o drevnih narodima, kako Allah radi sa onima koji vjeruju i što ne vjeruju i posticanje, zastrašivanje i ostale stvari, pa je, a u, u kulhu vallahu ahad je suština i temelj vjerovanja i zbog toga vrijedi i teška je poput trećine Kur'ana o kojoj Allah subhanahu wa ta'ala kaže kul huvallahu ahad reci on Allah je jedan, jedinstven, poseban reci o Muhammeda i reci o ti koji čitaš i slušaš. Kul, reci. On, Allah, od El Ilah, istinski pravi Bog, je ehad. Ehad ne znači isto što je vahid, samo jedan. Nego jedan poseban, jedinstven, ništa mu slično nije. Nema ga takvog. Allahu samet. Pa Allah sebi potvrđuje da je on Allah i naziva se Allahom i potvrđuje sebi da je jedan jedinstven posljed. I kaže Allahu samet. Allah je es samet. Mnogobrojne su izreke Serefa u tumačenju riječi samet. S tim da kao što smo učili kroz knjigu Tevhida, posjećam vas i danas da tefsiri Selefa nisu bili definicija koja obuhvata sve primjere, nego je to bilo primjerno definisane stvari, kroz primjer. Dakle, spomenje nešto o stvari na koju ajet ukazuje ili riječ ukazuje, a ne cije, sve stvari. Pa kažu neki, same je onaj koji nema ništa slično. Kažu drugi, same je onaj koji nema utrobi, to jest nema potrebe za jelom, pićem, zrakom i tako dalje. Kažu, treći samed je onaj ko drži, drugi održava, a sam obstoji. Samed je onaj koji je neovisan, a drugi on je mu ovisan, a zato ima i druge osobine, druga imena. Kažu, i to je najobuhvatnije i najispravniji, a ovo drugo ne znači da je neispravno, nego sve spadalo. Kažu, e, samed je savršeni kojem se drugi obraćaju, svi drugi obraćaju potrebama nikog ne treba, svi ga trebaju i svi se njemu kad ga zatrebaju i kad ga ne trebaju oni pokorni stalno samo njemu obraćaju. A ne bi to mogao takav bit da nije savršen, da nije ničemu, odnosno da je nečemu sličan, da ima potrebe za nečim i on bi se nekom obratio. Pa zato se odnosi nema utrobe i tako dalje. To je savršen, je potpun, je sve ima, potpuno neovisan, svemoćan i sve ostalo, sve, sve, sve. A drugi ma fali sve i kad im zafali samo im on može da pa se njemu stalno obraća. To je esamet, Allahu samet. Kad imaš potrebu, kad si u belaju, sjeti se ovoga, pa se obrati onome koji ti jedini može pomoći. Jer ako on ne odredi, džaba se svima drugima moliš onom što je dozvoljeno da se nisam zamoli za uslugu. Ako ti on ne pomogne, neće ti niko se njega pomoći. Makar se skupile ti pomogne. Pa sebi Allah potvrđuje vahtanidjet jednoću i potvrđuje sebi samadijet, a to je da svi o njemu ovise i da mu se svi obraćaju i da on svima odovoljava i da bude kako on hoće. Potvrđuje svima nemoć, a sebi sve moć. Svima neznanje, a sebi sve znanje. I sve ostale stvari. I kad hoćeš da te Allah subhanahu wa ta'ala istinski pomogne, sjeti se la havla wa la kuvvete illa billah da nema snage za promjenu stanja osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala i što više potvrdiš da si ti, makar ti ne bilo drago kad ti neko drugi kaže, da sam ja niko i ništa u svakom smislu, skoro kao da i ne postoji, a da nam je Allah uzvišen i sve, toliko ćeš biti pomognut od Allaha subhanahu. I toliko će ti brzo pomoći. Jer samo je Allah as-samad, al-ghani, onaj koga svi traže, svi trebaju, svi o njemu ovisi, sve može, što hoće to bude, što neće, nik, ne može da bude, i tako dalje, i tako dalje. I nakon što sebi Allah uzvišnje potvrđuje savršenstvo kroz bilo koji svoje osobinu, svaka pojedinačna osobina upućuje na Allah od cijelo savršenstvo u svemu drugome, ali jedna drugu dopunjava i poveća nam spoznaju o Allahu subhanahu wa ta'ala i poveća nam ubjeđenje i oslonac i ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i strah i nad od njega, gira sebi ono što mu prepisuju oni koji ga nisu spoznani kako treba i ne vjeruju njega onako kako on hoće i kako treba, pa kaže, ne nije ne dvore gore, nije rodio i nije rođen. On je od uvijek, jer nije nastao. I zauvijek je, jer ga neće nestati. Kako? Nemoj ni pokušati da zamisliš. Onako kako samo on može. To što smo mi nastali i što ćemo nestati na ovom dunjaloku, a drago nam je kad čujemo da ćemo vječno živjeti i uživati u dženetu, to možemo da shvatimo. Pravije se neki da ne mogu da shvate kako Allah može biti od uvijek i za uvijek. Svati da Allah može biti jedno svatljivo. A kako hoću toga dok uči, to je nemoguće. Nama ne svatljivo. A mi znamo da imamo nevjeliko puno trećih stvari, lakši koji neki kontaju, a mi ne kontamo. Pa kad može insta nešto konta, ja ne kontam. Jer se nisam time bavio, nisam to naučio, nisam to naučio. Kako ne mogu da shvatim da Allah subhanahu ta'ala može nešto obavijestiti o sebi, što njemu svakako doliknije, jer da je nastao pita, pita ne bi bilo koga je stvorio. Od čega je nastao? Jer to nas više nije ni savršen, niti gospodar, niti zaslužio. I da će nestati, nešto ga je održavalo. Pa kada je to ostalo, i on, je, i on bi nestao. Pa opet gubi sve svoje osobine zbog kojih je istinski Bog. Allah je od uvijek i za uvijek. I nije rođen i nije rodio. I nema sina. I nema oca. I zato spominje da su nevjerici oni koji kažu da je Allah jedan od trojice, da je Allah, da je Isa sin Boži i tako dalje i tako dalje. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Evo odgovora djelimično, onako kako mi možemo shvatiti, bez ulazka u, detalje, jer detalje su nam nepoznati i ne bi kući bi nikad. Zašto i kako nije rodio niti je rođen? Kaže, i ništa ko morava nije. Nikomu sličan nije. Jer ti se čudiš zato što znaš da su sva stvorenja postala, jer ih je stvoritelj stvorio. I da će sva stvorenja na neki način nestati, promijeniti oblik i tako dalje, neko trajeno, neko privremeno u drugi život i da će vječno živjeti koji je za vječnog života zato što ga stvoritelj vječno država. Pa upravo zato što je on stvoritelj, a svi drugi su stvorenja, što je on savršen, a svi drugi su manjkavi, e zato on je rodjen, rodio niti je I zato je od uvijek, i zato je za uvijek. I sve druge osobine koje su lakše stvarljive od ovih, također su na isti kalup se prihvatili. Pojenta je da Allah suri kul huvallah gdje opisuje sebe kratko i jasno. Kratka sura, a opis Allah. Opisuje se na dva načina. Tako što sebi potvrđuje pot, potpunost i negira ono mankavost. I to negira manjkavost ovdje na dva načina. Da nas podući. Da se mankavost negira općenito, osim kad ima potreba za detaljnije pojašnjavanje. Kad kaže njemu ništa nije slično, njemu niko nije ravan, niko nije kao on, to je sasvim dovoljno da svaka negativna osobina koja se nađe kod bilo kojeg stvorenja, od stvorenja automatski se Allahu ne prepisuje i njemu se ne negira. A kad se već neko nađe, pa da Allaha iznese laž na istinu, izmisli nešto što njemu ne dolikuje, onda se intervenši i reaguje, pa se kaže ne, to nije istina. To Allahu ne dolikuje jer je on savršen, jer je on potpun, jer nas obavijesti o sebi na drugim mjestima da je takav i takav, što se kosi sa ovim što ti govoriš. Tako su ljudi rekli da je Bog ima sina, da ima bogorodica i nevutu bila i dome slične stvari, Allah reaguje i kaže nije rodio, nije rođen. Nema. A u svakom ostaje lejse kemit lehi šej, nemu ništa nije slično, lem je kod lehu kufuvan ahad, niko nije, ništa mu nije ravno, niko nije ravan njemu, jednak njemu, dostatan njemu i tako dalje, tako dalje. To znači kufur. Dostatan, dovoljan da može, znači da parira i tako dalje. Kao što bi to bilo među stvorenima, da je uvijek ima neko, nekog da može da odgovori ili da je bolji od njega. Allah kaže, ne mjekom da on kufu ne Nema niko. I nemoguće da bude. Pa ehli sunat val džemaat kroz ovo kratko spominjanje sure i hlas, a ono se može nadugo i naširoko pričati, vidimo da Allah potvrđuje ono što je sebi potvrdio i negira ono što je sebi negirao. I da je osnova kod potvrđivanja detaljisanje, potvrdi što više pojedinačnih osobina. A osnova kod negiranja je, i to je ispravnije i normalnije i kulturnije u ljudskom govoru, vidjet ćete kroz primjer ako Bog da. Osnova kod negiranja je znači da se općenito negira. Pa je poznato i ovdje je bitno napomenuti da zaboravim da mi, e, mi kad negiramo Allaha osobina, negiramo je zato što je Allah sebi negirao. Allah sebi negira osobinu ne zbog spuke i negacije, nego nikad ne sebi ne negira samo da negira. Jer to znači ništa ono što nema ne postoji nije ništa. Nego negira sebi neku manjkavost da bi potvrdio suprotnu tome potpunost. Pa kad kaže nije rodio niti je rođen, znači od uvijek je za uvijek. Kad kaže Vajtul Kursi koji smo trebali, ako bolje osjećamo je sljedeći put, da ga ne oduzima, obuzima ni san, ni drijemeš, Znači da je stalno budan, da sve nadzire, da sve motri, da sve zna, da mu ništa ne promiče. A ne samo da nam se obavijesti kako on ne spava. Nego čiji negacije u Allahovim osobinama je potvrđivanje suprotne osobine, odnosno njene potpunosti. Suprotno ono što se negira. Najbolji primjer je tome kada Allah kaže da je čini zlo da Allah, lobona jazrimu rabbuke ahad Allah nikom ne čini zunu, što znači da Allah prema svakim apsolutno pravilno postupa. Šta god da ti odredi, naredi, kazni ili nagradi, minimum je to pravda, plus milost. Jer nema zunu. A kad se negira zunom, on sebi potvrđuje potpunu pravdu ili pravilnost. I tako je kod svih drugih osobina. I zamislite čovjeka da dođe kod vladara ili kod nekoga ko voli da, da ga se hvali pa nagrađuje i dođe i kaže ti nisi neuk, nisi nepisme, nisi šugav, nisi gubav, nisi sakat, nisi čorav, nisi ovo, nisi ono, nisi smetlja, nisi neznalica, nisi... U najmanju ruku bi mislio da ga se s njim smijava, sprda. To nije hvaliv nikakvo. Neko hvališ, spominješ pozitivnih puno. Ako je ima potreba, neko ti nešto prepisao, pa ti hoćeš da onda kaže, nis, ni to što ti prepisao. A ljudi gospodara svijeta opisuju tako, nije ovo, nije ono, nije ovakav, nije onakav. Detalje šlo po pitanju negiranja, a osnova je ako hoćeš da pohvališ, da detalješ po pitanju potvrđivanja, spominješ puno pozitivnih osobina, a ne negativnih. Učenjaci često ovdje spominju jedan primjer koji je bitan isto tako da nije svakako negiranje, nego negiranje mora biti u skladu s Kur'anom i Sunnetom, nije svakako negiranje negativnih osobina u jednoj hvaljenje. Može i tu čovjek pogriješiti kad je na svoju ruku radio, to što ovi rade bez obzira na isprava nijet, pa kao u orovskom jeziku je moguće, ka, ima pjesnik kaže Ubejletun la jagdirune bi dimmetin, wala jazlimune nase mit habbete harden. Kaže, moje malo pleme nikad ne krši ugovore, I nikad nikome, nimalo, nikoliko je zrno, zuluma ne čini. I neko ko ne razumije ove stvari reće, mašala kako je pohvalio. A on time ukazuje na njihovu slabost. Ne smiju prekrišiti ugovore s drugim plemenima, fasovat će, oduše urat, izgubit će, pa paze uvijek. I nikog ne smiju nimalo načepiti Govori se o džahvijetu prije, kad su ljudi znači, uzimali od mali tuđih i tako dalje, oni sve mirno poštuju, fini su, jer znaju da s kim god se zakače, pa su veći. Pa nije svako negiranje nega, negativnih stvari u, ujedno i potvrđivanje pozitivnog, nego mora biti u skladu sa pravilima i zato opet ako hoćemo da potvrdimo, potvrđujemo nekoga kako Allah potvrđuje sebi, poslanik sa tu nećemo pogriješiti, ako hoćemo da negiramo, negiramo nekoga kako Allah i poslanik negiraju, u stvarima koje su svakako gajbi objava i tu nećemo pogriješiti. Pa molim Allaha uzvišenog da nas pomogne i učvrsti na istini, poveća nam uputu, sačuva nas od svake zlabude i grijeha koji vode njegove sržbi i njegove bolne kazne. Amin. Alhamdulillah. rabbil amin.